Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, acil. Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, trip, trip, trip, trip, trip. Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, acil. Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, Karaköy, trip, trip, trip, trip. Tüm kayıtlarım demo Demo, demo Kafam kocaman bir depo Depo, depo Aklımda döner durur repo depo, depo. Demedikiniz adamım seni bu ne çeşit bir ego Ego Xset kod, keş kod, tayfalar Bizi zaytalar Bitirişleri geceleri batmadan Yere sağlam basma bir beyin önün adamım Kapatalım hadi kapıları kavga var Suratıma takarım bandana Sisteminiz bam güm darmadan Senin arabanı klibini suratını sikerim Adamı deli etme yarra Sokak. Önce başı kafa Ödü ödü Yaka hızlı yaka Karar yaka Berat yaka Çık dışarı yık Polis var kapan Kafam bugün öner saat atık Bu yüzden tükenmez benim yakın İşte bu pola bakın Birinci duman alıp İsteri kaşatır bunalımı Sistemi sikerim kuralını Fark etmez kafayı kuralımı Nefesle büyüyen isterim mesin sergensiz nefes etmez sen etmez Nefesi al, al Geride kal Her zaman geçecek birisi yerine var benim sokak işi Senin kafan iyi Ayakkabım yeni Ama senin kadar değil Köşe başı değil Şarkı değil real Ara ara beni çünkü yok ki bizim zil Şeytan kulağımda Sözler iPhone'umla Hasta bir istiga hasta bu bu İstanbul'a sesler Kazanmam almaz anlar Ajanlamasan da sanma Keşmekeş her tarafımda Ama iyi yollara bakarınca tamam Viskiden son 11 şatır Sanat evimde soyunan kadın Zarar donunu başına geçirip evine yollarım seni İstanbul Prince elimde pro Kuralı yazalım bozalım bro Albümüm kasada kro Parada masada rulo Bunlar da hayal yarısı real 7 27 çiğ Takılı kalırım kafama göre Ben denizde yüzen bir kayık gibi Akışa kapılıp ayık beni Özlenme kendini kayıp edip Hey bana koy bir hip hop seni sevgili Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy acil Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Tüm tüm tüm tüm tüm tüm Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy acil pa pa pa pa pa pa pa Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Karaköy Türk Türk Türk Türk Türk İstanbul makas, köşe, başım, bizim, çete, elde, sembol, çizik, kafa, kesin. Geveleme kelimeleri, el ele gelene en iyisini yapsan nurmada dedi. Tipe bakan adam sanar piyasada moruk, siz geçici dövme, biz kalıcıyız kesin. Beynine besin mutlov, rakip arkada kal tabi kol kesik emanet elinde, pantolon bol kesim, sokakta maçta pikas, yine çizerken besin. Gelir tabi beklemedi, bunlardan tak bu bataklık bir silgi. Üstüne kuşat, çayla kakıl, oldu ilk de maç. 80 kilo mu 70'i taşar, yıllarca tanıdığı kahve ve kaşar. Çocuk havuzuna Ölçgütü ve dibine doğru gitten bizi başar. Diklerimizi bir de başar. Tabi gök varsa yetenek. Depi borç verdik size ödenek. Ödemeyene trip çökecek. Arta kalanlar da göç edecek. İçime çöküp ben dumanla oluşur kanatlarım. Sabahları beklerim üstünde bütün içinde dalanlarım. Adımlarım özgürlüğüme doğru giden bir yol ve hesaplarım. Doğrusu yanlış yıkanmamış hayatımın fakat yine de yolundadır. Bütün her şey kafa mahalle. Trip all day. Nigga fuck be. Bize fuck be. Bize moz Bir dört İlham olur Kanye size Kasbet rapin vahşet katlet neye az kaldı o piyasanızı Karaket rap gang muhabbet Kadıköy bizimle aye Kadehin içinde eriyor buz buz Kafalar kıyak yak Adres öyle biz geliyoruz Ruz dörtlü yak Bak gelince köşeye çekiyoruz Paranın gözü kör olsun be adamım insanlıklamana yapıyoruz bu boku Kötü mü yolum sürekli kendimi kötülüyorum İnan ki bugün hiç vurdum yok. Kafamı yoluna götürüyorum hep bedenimi Ve yaptım gereğini ödedim bedelini Sadece izle hayatımı ve hipnoz olama sormadan şebibini Bu şam bebeği Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy K-R-G-R-G. Bo bo bo bo bo bo bo. Karate, karate, karate, karate, karate, karate, karate, karate. Türk, Türk, Türk, Türk, Türk. Bura. <laughs> Ya ya. <laughs> İyi misin dayı? İyiyim. <laughs>